itzarmena 2006 eta 2008 urtean artekoa izanen da, 2008 eta 2008etik mota ortako irugarren itzarmena izanen da. Jean-Jacques Lazer, Departamentuko Presidentak eta Marke Alolano, Gipuzkoako Diputatu Orokorak izenpetu dute papera, epe ertainera estrategia komun bat txortzeko sedea zutela errandute biek, gai hauetan, gizarte politika, kultura, gazteria, berdintasun politika edo administrazio publikoa publikoaren modernizazioan. Jean-Jacques Lasser departamentuko presidenta. Les gens passent la frontière de plus en plus. Gendeek, turistek eta langileek muga zeharkatzen dute geroz eta gehiagotan. Gai sozialak toki importante ukanen du beraz. Mugikortasunean abiatu genituen proiektuak. Adibidez, bizikleta bidea txinkudi inguruan. Bestalde, Gipuzko eta Kitaniako segortasun indaha kurbilduko ditugu. Kultura kultura mailan baditugu proiektu zehatzak ere donostia 2008-ari endaiako erlaitzari begira. Horrez gain nik lan egin dut pastoralak izakutarazteko egoaldean. Bilugaldean arteko hizkuntzak bultzatuko dituzte Euskara, Frantzesa eta Gaztelera. Budjeta orokorik ez du izanen lankidetzak proiektu konkretuetan emango dute dirua erakundeek. Elkarlanaren jarraipena egiteko erakunde batzorde bat sortuko dute.